а там стоятиме трансформаторна станція. А вона не спалить нашу любов, засміялася очима. Не спалить. Моє кохання на 300 тисяч кіловат, засміявся він. Це потужність моєї станції. Позавчора приїжджала комісія. Ми закінчили першу чергу. Схвалили? Схвалили. Це треба відзначити. І я справді змерзла. Ходімо в ресторан. Офіціантка в українській вишитій сорочці перевальцем підійшла до них, ліниво позіхаючи, вийняла блокнот. З першого погляду визначила, що це не подружжя. Поводилася трошки насмішкувато і нахабно. Здивувалася, що мало взяли вина. Зганьбили вбрання перетворили на уніформу, сказала Ірина, коли та пішла. Офіціантка, мабуть, почула, оглянулася, подивилася на Ірину нищівним поглядом. Нащо ти її зачіпаєш? сказав він. Хіба не правда? А ти чого ти всіх боїшся? Я не боюся. Не хочу бруднитися. Може, й правда. А я хочу сьогодні випити, раптом сказала вона. Мені тепер часто хочеться випити. Та ти що? Не бійся, я можу пити тільки з тобою. Вона справді легко випила першу чарку вина, а він не випив. Поставив чарку і казав очима за вікно. Подивися, оті четверо, що йдуть сюди, з гіпропроекту – вони мене знають. Ну, то й що? засміялася вона. Основне, що вони не знають мене. А навіть якщо десь і бачили, поглянь, як вони цілеспрямовано біжать по алейці. Ти їм зараз Антонія і Клеопатру покажи, не побачать. Ох ти мій заєць. Я ж не за себе, засоромився він. Ти за мене ніколи не бійся, з усмішкою, але і якось серйозно сказала вона ніколи і ніде. Я, ну, все це я, гаразд? Гаразд, згодився він і пильно подивився на Ірину. Вона здалася йому зараз зовсім іншою, ніж та жінка, котра працювала з ним в одному секторі. Вона і справді мов би, переродилась була легка і смілива, пустотлива і немов випромінювала м'яке світло. Та й насправді випромінювала. В її карих, майже чорних очах горіли і не згасали зелені вогники. Вона весь час жартувала і сміялася, хоч іноді йому вчувалося в тому сміху щось нервове. І він не знав, як її заспокоїти. Дивився на неї стурбовано аж поки вона не звернула на те уваги. Ти не бійся, це не від вина. Просто мені хороше. Ти тоді чекав мене кожного дня. А якби я не приїхала зовсім, я підірбав би станцію. Жартуєш, а насправді її очах зблиснув майже жорстокий вогник. Скажи, ти зважився б за мене на щось неймовірне? Таке не можна запитувати. Чому? Тому вигляд у нього був розгублений. А ось чому знайшовся Сергій тут володіє серце, а там злий розум. Ти хитрий, втомлено посміхнулася вона. Сергій образився, а може, вдав образу. На мить Сергієві подумалося, що йому буде важко з Іриною. Страшенно важко. Вона поклала свою вузьку руку на його і легенько погладила. Ніколи не зважай на мої отакі запитання. Це в мене з радості або зі смутку. Добре?